τελικά δύο τραγούδια από τους εποχούς του και στη συνέχεια παίξανε και οι So Much Hate μέσα από τον δεύτερο δίσκο τους στο Bleed Alley, το Poor Little Macho όπως είπαμε και κάνα δύο φορές πριν ε, στην εκπομπή μας κοντά μας έχουμε σήμερα τους Take the Door από την Νορβηγία να πούμε ότι θα μεταφράζονται αυτά που λένε το τηλέφωνο για όσους ε, θέλουν να επικοινωνήσουν το 214-272 εδώ πέρα από το ράδιο τοπία Hello, Stick the Dörer, ε, ας αρχίσουμε μια τυπική ερώτηση. Πόσο καιρό είστε μαζί σαν group, τι έχετε κυκλοφορήσει και ποιες εντυπώσεις σας από αυτήν την περιοδία που έχετε κάνει και ε, γενικά από τις άλλες προηγούμενες περιοδίες Ευρώπη δεν ξέρω που έχετε πάει. Καλύτερα να τα αυτοσχεδιάσετε και μόνοι σας αυτά. Ε, τις ερωτήσεις θα απαντήσουν ο Μπέρε και ο Γιου, αντίστοιχα κιθαρίστας και μπασίστας του group. So, uh, just tell us a small story of the band, when were you formed, you know, any records, your impression of this tour and the gigs in Greece and maybe previous tours and everything? Uh, the, we were formed in 1985 uh, with uh, two persons from an uh, earlier band called uh, Svart Framtid, who means Black Future. and uh, it was uh, me and the vocal singer which joined them and uh, we were four for a while and then for a while we had another guitar player called Burre which is still with us the other guitar player left so for a while we were two guitar players but now we're only like uh, four people and uh, well uh, in 85 summer we released a split EP with a Yugoslavian band called uh, Process on one side and uh, Stinkadora on the other side. And uh, after that, we've been giving out two LPs. Uh, the first one called Song in Vår vidunderlige which means the song about our wonderful world, and the next one is called uh, dag er en perfekt dag, <laughs> which means every day is a perfect day. And, uh, well, that's about short history about the band. Λοιπόν, η Steam Tenderer σχηματίστηκε το 1985 ε, από ένα διαλυμένο αρκετά διάσημο νορβηγικό group, του Βάρτ Φράμπτιντ, που σημαίνει μαύρο μέλλον. Από την original σύνθεση είναι ο τραγουδιστής και ο μπασίστας. Είχαν κάποιο άλλο κιθαρίστα στην αρχή, μετά ήρθε και ο κιθαρίστας Πρίστο για ένα διάστημα ήταν δύο κιθαρίστες, αλλά μετά ο άλλος κιθαρίστας έφυγε και έχει μείνει το παιδί που έπαιξε χθες. Ε, βγάλανε παλιότερα, γύρω στα τέλη του 1985, ένα συγκλάκη από τη μια μεριά ήταν αυτή και από την άλλη ήταν η προσέσα από τη και αργότερα βγάλουν άλλα δύο LPs σε μια γερμανική εταιρεία. Το πρώτο λεγόταν το τραγούδι του υπέροχου κόσμου μας και το δεύτερο το οποίο λέγεται «Κάθε μέρα είναι μια υπέροχη μέρα». Uh, let's talk about the tour now. Yeah, this is our fourth, tour in Europe It's the first time we play in countries like Greece and East Germany. And we're also going to play in Czechoslovakia and uh, and Austria. The, the, the, other tours we've like mainly been playing in uh, in Germany and Holland and Belgium, and Finland So this tour is for about a month long, and it's gone really good so far. Ε, ε, είναι η τέταρτη περιοδία τους. Ε, οι προηγούμενες ήταν αρκετά κοντινές στη χώρα τους. Είχαν πάει στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στη Δανία. Ε, πρώτη φορά κατεβαίνουν μέχρι την Ελλάδα για δύο εβδομάδες. Ε, μέχρι τώρα όλα πάνε καλά. Τι άλλο θέλει να ρωτήσεις, Γιώργο, τι θες να μάθεις. άμα έχουν συγχρόνως άλλες κάποιες άλλες δουλειές με κάποια άλλα group, αν έχουν συνεργαστεί με άλλα group. Δηλαδή, π.χ. άμα έχουν βγάλει... πιο ο κιθαρίστας ξέρω ότι συμμετέχει και στο σωμάτι Hatred, παιδί μου, και αν έχουν συνεργαστεί με κάποια άλλα group. Και παράλληλα γενικά εκτός από την ε, δραστηριότητα σαν group, άμα συμμετέχουν και σε τίποτα, σε άλλο εκεί πέρα στην Νορβηγία. Ε, okay, the question is as follows. Uh, we know that uh, this young guy plays another band called So Much Hate. Uh, we would like to know how he can, you know, work with both bands, you know, without difficulty. And if you have worked with other bands, and after all, if you're involved in any other projects, you know, concerning some, I don't know, political or other musical things, you know, without playing in bands, more like squads or gigs or everything, yeah, I think it's. I play in two bands and I think it's quite easy to manage. The only thing is that when I'm touring with one of the bands, the other bands come practice. <laughs> And uh, like I started to play with Saint Pedere and after a while we formed So Much Hate and, and it's going good because like, everybody's good friend and there's no like hard feelings between every people and and you said about uh, squats and so on. Like, uh, yeah. project, you know, part of playing music. Yeah, I mean, we quite into the house blitz, where this, this squad these days because you know the town council in in Oslo want to tear it down, and and you know that house is really good. It has bookshop and. Uh, and cafe, got a radio station and practice room and it functions quite good. And um, but the, there you know they want to tear it down and we likely do political uh, we have do like political work there and maybe you can talk a little bit. <laughs> maybe you should translate it first. Yeah, <laughs> Λοιπόν, ο μόνο που συνεργάζεται επιμονή μου βάσεω και με κάποιο άλλο συγκρότημα είναι ο κιθαρίστας, ο Μπέρε, ο οποίο παράλληλα παίζει με τη Σόμα Σχέιτ και μα λέει ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτω πρόβλημα συνεργασία των δύο γκρουπ, γιατί και τα δύο γκρουπ είναι καλοί φίλοι και δεν υπάρχει κανένα είδου ζήλια ανάμεσα στα group. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι όταν περιοδεύει το ένα γκρουπ, το άλλο δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε πρόβε, ούτε ηχογραφήσει, ούτε τίποτα απολύτω. Όσον αφορά τι άλλε δουλειέ που κάνουν, α πούμε, εκτός από συγκρότημα. Ε, οι περισσότεροι είναι αρκετά συνδεδεμένοι με μια κατάληψη στο Όσλο, η οποία λέγεται Blitz. Ε, είναι ένα αρκετά σημαντικό κεφάλαιο της μουσικής σκηνής εκεί πέρα και όχι μόνο της μουσικής και της πολιτικής σκηνής. Είναι ένα αρκετά μεγάλο μέρος, ε, δεν μένει κόσμος εκεί πέρα. Υπάρχει ένα μπαρ, υπάρχει μια αίθουσα συναυλίων, ένα εστιατόριο, ένα καφενείο, δισκοπολείο, βιβλιοπολείο, ε, κομμωτήριο, ραδιοσταθμός, μια γυναικεία ομάδα, και διάφορα άλλα ωραία πράγματα όπω ποδοσφαιράκια, επιτραπέζιο χόκκι, βελάκια κτλ. Και για να επεκταθούμε πιο πολύ στο θέμα, αρμόδιο για να μιλήσει για αυτό το πράγμα, μια και εκεί δουλεύει πιο πολύ και έχει εμφανιστεί και στην τηλεόραση γι' αυτό, είναι ο Γιώργο Μπαστέ, να μα τα πει όλα τώρα. Did he say all that? <laughs> no, he said all that. Uh, okay, uh, uh, where do you want me to start? Uh, uh tell something about the bleeds and tell about the important role you played when you appeared on the television. Oh, shut up. <laughs> <laughs> Oh, uh, well, to mm, try to make a brief, short history about Blitz, it's um, it uh, started kind of uh, oh, in the late 70s with uh, lots of uh, riots uh, outside the park, the castle park in Oslo, because lots of different youths used to collect the um, get together there. But it wasn't very nice for the police, so they rioted it at and uh, that made lots of riots against the police and young people in Oslo. Uh, this ended up in a squat. Uh, all these people went together and made a squat. After that squat, uh, to get finished with the squat, the town government of Oslo promised uh, many things like, uh, for example, this house blitz as an activity house, as an alternative anti-commercial house. Uh, this, was, this was going on for, or, well, Blitz started in 83, I think, and um, after that we had to fight all the time to get money from the town government to run the house. Um, in 88 they took away all the money, uh, so no, like uh, January 1990, they decided to tear it down. But the decision is just tear it down and they got no alternative to put up there, so the situation is quite somewhere in the twilight zone now. We don't know what's going to happen happening and stuff like that. So, you want to translate that first, or should I continue? Ε, η όλη ιστορία με αυτή την κατάληψη των Blitz τραβάει γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 70 ε, όπου υπήρχε ένα πάρκο που μαζεύονταν πολλά από τα νέα παιδιά του Όσλο ανεξαρτήτως μουσικού στυλ και υπήρχαν αρκετές ταραχές γιατί η αστυνομία δεν ήθελε ο κόσμος να μαζεύεται εκεί πέρα οι οποίες κατέληξαν σε μερικές σοβαρές συγκρούσεις και μετά από αυτά όλος αυτός ο κόσμος κατέλαβε ένα κτίριο αυτό έγινε γύρω στις αρχές του 83 άρχισε όλη η υπόθεση του Μπλίτς. Ε, στην αρχή ας πούμε η, ο Δήμος του Όσλο αποφάσισε για να κατευνάσει λίγο τα πνεύματα να αναγνωρίσει τον σαν να πολιτιστικό αντικερδοσκοπικό κέντρο διαφόρων δραστηριοτήτων και για ένα διάστημα μέχρι το χειμώνα του 88 έδινε και κάποια λεφτά από το Δημοτικό Συμβούλιο για να συντηρούνται όλες τις δραστηριότητες που γίνονταν εκεί πέρα. Ε, έκτοτε κόπηκε αυτή η επιχορήγηση και έγιναν κάποιοι σκληροί αγώνες. Υπάρχουν πάντα σκοπιές γιατί υπήρχαν διάφοροι σκληροί καιροί που θέλουν να τον κρεμίσουν. Μέχρι που τελικά τώρα το Γενάρη του 1990 το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση να τον κρεμίσει μια και καλή Παρ' όλα αυτά, μέχρι τώρα κανεί πολιτικό δεν δέχεται να πληρώσει το πολιτικό κόστο για να τον κρεμίσει και η κατάσταση είναι κάπω ρευστή. Δηλαδή, υπάρχει απόφαση να κρεμιστεί, αλλά κανεί δεν το επιχειρεί μέχρι τώρα και τα πράγματα παραμένουν όσο έχουν. Uh, ε, like the situation like, uh, ε, the last year has been like, ε, as I said, in the twilight zone. But the reason that the Tong government want to tear down the house is very much the political activities going on on Blitz. and that's also that we never run away from the cops when we're confronted with them. Uh, this has uh, become for them like a problem, and the problem uh, to solve the problem is to get rid of the whole thing. It's their, that's their solution of things. So, um, <clears throat> well, uh, in that way, Blitz has become kind of famous all over Norway because uh, it's been written all this shit in the papers about the house and stuff like that. But throughout that, we got lots of support from straight people all around the, the country. So it's kind of a big problem for the town government of Oslo because they can't only get rid of it. Ε, ε, τα προβλήματα του τελευταίου χρόνου ήταν πολύ μεγάλα, μιας και η απόφαση ήταν πολύ οριστική να γκρεμιστεί. Ε, κυρίως ε, περισσότερο θέλουν να τους ε, εξαφανίσουν γιατί ε, υπάρχει μεγάλη πολιτική δραστηριότητα και γιατί ποτέ δεν κάνουν πίσω όταν έρχονται σε αντιπαράθεση με πολιτεία και με αστυνομία. Ε, οπότε βλέπουν ότι να τους σταματήσουν δεν μπορούν, αλλά πρέπει να τους κάνουν να, να μην μπορούν να συγκεντρωθούν, να μην υπάρχουν τέλος πάντων. Ε, Παρ' όλα αυτά όλη αυτή η δημοσιότητα και όλη αυτή η φασαρία γύρω από το Βλίτς κίνησε το ενδιαφέρον του κόσμου. Ε, με αποτέλεσμα να έχουν τη συμπαράσταση πολλών ανθρώπων που τους λένε straight, δηλαδή κανονικών ανθρώπων που τέλος πάντων δεν έχουν άμεση σχέση με τη σκηνή και με όλα αυτά που γίνονται στο Bleach. Is there anything more you want to say about Bleach or we shall listen to the next song? Uh, probably the next <laughs> Okay. Ας περάσουμε να ακούσουμε λοιπόν ε, το επόμενο τραγούδι, είναι από τον ε, πρώτο δίσκο των ε, Stick the Donor και έχει τον τίτλο Never Abstall. Vi trenger ikke gass for å gråte. Nei, vi, vi trenger ikke gass. Nei, vi, vi trenger ikke gass for å gråte. Nei, vi, vi trenger ikke gass. Jeg ser spillombudet med våpenet på jakt. Så snittet av nesen på en US-soldat. De gale blikket, se hva det er. Det anses som få deg til å bære gevær. Angsten for a day, think about it, get back! je break, you never have stop! When you stop, it's only on the step point! Again, break, you never have stop! La vie, c'est une qui construit une bibliothèque La vie, c'est une qui casse La vie, een Να πω για ακόμα μια φορά το τηλέφωνο 214-272 για θέλει να επικοινωνήσει. Έχουμε τους τεχτεντόρα εδώ πέρα. Η επόμενη ερώτηση, the next question. Ε, οι στίχοι σας, για τι πράγματα μιλάνε, α, άμα έχουν γίνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα στα οποία σας έχουν εμπνεύσει. Yes. Yes. yes, <laughs> yes. okay, uh, the question is about your lyrics. Uh, what are they dealing with? And if there's any special you know, moments or happenings, you know, that uh, made you write them. You know. And maybe, ah, excuse me, and maybe what uh, you are expecting, sort of, this band, you know, what do you want to do and why you do <laughs> the things you do. That's another question. Okay, I'll take the first and you take the second. Okay. Uh, the the question about lyrics um, is not definitely uh, it's not exactly one situation that causes uh, now I'm talking about myself because we are three people writing lyrics instinctively, or mostly our vocal singer. But he's not here, so I can answer for my lyrics and then maybe another time. Uh, I'm not exactly writing about a special situation, it's more like uh, uh the situation over a longer time makes me write lyric, what I see and what I experience myself. Um, before we were mostly make lyrics about uh, international politics and stuff like that, and uh, about the cops and usual things, which is bad. Yeah, and uh, then we, I would say more now we more write lyrics about the closer things like daily life, more more personal. Yeah and what's uh, happening to us and uh, very much about relationship people in between because I mean it's like uh, yeah, we're doing a lot of political things and we're seeing what happened political, global, all over the world. But if you can't do anything like within your friends and you've got problem with solving these prob- the, these things, you know, that situation, then the, you can't uh, exactly work with the other things. So that's also important and it's a part of it all. Your whole fucking life is politics, actually. Yeah. No. no. <laughs> <laughs> Yeah. No. Ε, λοιπόν, δεν υπάρχουν μερικά ιδιαίτερα συγκεκριμένε, συγκεκριμένες στιγμές ή πράγματα που τους έχουν οθήσει να γράψουν στίχους. Ε, μια γενική κατάσταση, ας πούμε, πώς βλέπουν τη ζωή και όλα αυτά τα πράγματα. Παλιότερα γράφανε στίχους οι οποίοι ασχολούσαν πιο πολύ με την πολιτική, η διεθνή ντόπια ή διάφορα προβλήματα που είχαν κλασική πανκ στίχη για την αστυνομία, το κράτος κτλ. Αλλά σύν χρόνο οι στίχοι άλλαξαν κάπου και ασχολούνται πιο πολύ με προσωπικά θέματα, συναισθηματικά και κυρίως με τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Όχι εντάξει, κατά ανάγκη με το αντίθετο φίλο, αλλά γενικά τη σχέση μεταξύ φίλων, γνωστών, τη σχέση μεταξύ ανθρώπων. Και υποστηρίζουν ότι παρότι ασχολούνται όλοι ας, με τα κοινά και την πολιτική, ε, προφανώς βλέπουν ότι καλή είναι όλη η πολιτική δουλειά, αλλά πρέπει κυρίω να τα καταφέρουμε καλά με του εαυτού μα και με τι σχέσει μα με του κοντινού ανθρώπου. Γιατί ε, δεν μπορούμε να περιμένουμε να αλλάξουμε τα μεγάλα πράγματα χωρί να αλλάξουμε τα μικρά. Να συνεχίσω. Ε, δεν έχω τελειώσει. Ναι, ναι, Οχι. Okay. Sorry. So the other question was uh, what do you expect uh, <clears throat> from this band or if you're expecting <laughs> anything yeah, I mean... more or less? goes. I mean, to play music or play in a band is exciting, and you can like your feelings uh, coming out when you play, your aggression, your all your feelings is in the music, and that's really that's really important, I think, when to, to get a good band together, you have to have like the feeling has to be there and whatever you expect, uh, you just like to. Yeah, I mean, you're not trying for something big. No, I don't think we will be any big. yeah, I, am. <laughs> okay, you is big. No, I mean, like, like touring this way we do and play, play for other places like places like for example Blitz in Oslo and do it, you know, cheap way because I think music is too expensive all world over. Like buying a record is too expensive, going to a concert or a gig is too expensive. And uh, like try to do it the alternative way with like putting things cheaper. And also the thing about touring is like you you see that. Uh, people all over Europe or maybe around the world also uh, it's more of your kind out there. You get to know very many people, and uh, we're doing the same work. Uh, we are not alone, and that's uh, that's very, very meaningful. Mm-hmm. And uh, quarantine. <laughs> yeah, I mean, like in times when you feel like, oh, we're all alone and we're banging head against the wall with the things that we mean and want to say, then it's uh, it's more kind of uh, when you see that other people also doing the same things, it makes you, all right, we are slow, lots of us out there, and we fight together. Ε, Μα είπε ο Πέρα ότι από το group δεν περιμένουν ένα τίποτα μεγάλο, δεν περιμένουν να γίνουν τίποτα μεγαλύτερο από ό,τι ήδη είναι. Ε, Απλώ εκφράζουν τα συναισθήματά τους με τη μουσική και γενικότερα με τα πράγματα που κάνουν. Ε, και αυτό είναι που τους ε, ικανοποιεί και δεν θέλουν τίποτα περισσότερο. Ε, όσο για το γιο, αυτός μας είπε ότι και ειδικά με τις περιοδίες ε, γνωρίζουν περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην ίδια φάση τέλο πάντων με αυτούς και έτσι και παίρνουν κουράγιο και βλέπουν ότι τελικά κάτι γίνεται, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που σκέφτονται και κάνουν τα ίδια πράγματα με αυτούς ε, και ότι δεν είναι μόνοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια. Ε, α, επίσης ε, λένε ότι ε, είναι τόσο ακριβό πλέον να πας σε συναυλίες ή να αγοράσεις δίσκους ή να κάνεις οτιδήποτε σχετικά με τη μουσική μέσα σε αυτή τη μουσική βιομηχανία που έχει τέλο πάντων κατακλείσει τον κόσμο και προσπαθούν να κάνουν συναυλίες και να βγάζουν δίσκους όσο μπορούν πιο φτηνούς έτσι ώστε να μπορεί όλος ο κόσμος να πάει να τους δει και να, να προωθήσουν το, την εναλλακτική οικονομία σχετικά με τη μουσική να συνεχίσω ακόμα μία ερώτηση, καθότι μας έχουν μείνει γύρω στις 35 λεπτά εκπομπής και ας μιλάμε. Μια και η μισή σχεδόν εκπομπή είχε μόνο μουσική. Ε, πολλά γκρουπ ε, όταν ε, δημιουργούνται χωρίς να έχουν υπολογίσει, ας το πω κάπως όσαν οι ίδιοι ειλικρινείς με τον εαυτό τους, στην πορεία προσιάζονται διάφορα προβλήματα τα οποία δεν τα είχαν σκεφτεί και δεν ήταν έντυποι να αντιμετωπίσουν, με αποτέλεσμα να γίνονται συνεχές αλλαγές στα γκρουπ ή να διαλύεται οριστικά η μπάντα. Συγκεκριμένη ερώτηση να κάνω ε, άμα στην ε, πορεία όσο και ώρα παίζουν μαζί με όλα αυτά που τους έχουν γίνει έχουν συνειδητοποιήσει διάφορα πράγματα στο χώρο ας πούμε, τον οποίο κινούνται και θέλουν να δημιουργήσουν ε, κάτι τα οποία τους έχουν κάνει να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Um, well, the question is, yeah, sort of strange question. you getting straight shots? <laughs> uh, is that uh, touring and being together with these people that uh, you have the band with and uh, that you also uh, do things in Blitz and I don't know where else. Uh, on the way, doing the things, do you or how? What do you think? How do you realize that things are going. I, I don't I don't know. Can you can you help me with this? Yeah, actually, Jules does that. Uh, you know, when when you form a band, usually, you know, if you're younger, you just want to play in a band, and maybe you don't, you know, think about the future and what things are gonna bring. And the question is that, uh, you know, on the course of, you know, how the band grows up, there's many situations, either good or bad. And to be honest with yourself, you have to, to choose a stance, you know, pro against some good or bad things. And he asks if you've seen some things in the scene, you know, that make you take a, a stance, you know, pro or against it, something, you know, really that pisses you off or make you really feeling good about it, something like this, I think was the question. Oh, yeah. Um, it's like, it, it is things in the scene which, uh, like a band, we react on. For example, that uh, we in Germany have seen our own records in uh, straight normal record shops really for a horrible high price. You know, that's the things like uh, we don't want to see because it's like Crass and other bands used to have. It's like pay no more than. So we've been thinking about putting that on our records because, but we don't know if it helps really because uh, it's like <laughs> that, that's the bad thing about you know it's a good distribution about it. You know but we're not we don't want this good distribution if like one record shop is getting all the money for it or like people behind it you know because that's what makes music expensive is that all on the way to give <laughs> out the record and sell it so many people sitting there taking uh, money for it and the people that it uh, it hurts if <laughs> you might say it's the people who want to buy this music and most of those people are young people and they don't have many, much money. And that's against what we try to work with is, is to put up something alternative, anti-commercials. You grow up and you see many things. Maybe mm. between the band as well, there's some things that made you change your mind into a special person in a situation or something, like co cooperation or something like this. Is there anything you want to say about it? No, I'm, I, I'm as you said, it is a strange <laughs> question. Yeah, I, I, don't know where exactly you're heading to. No, it's. Uh, um, I thought of that what I mentioned as an example, but uh, well, of course, when you form a band and we, when you start playing, things are changing. Yeah, the situation that's changing, and uh, you get a lot of different inspirations and to both musically and lyric-wise, what you're gonna like express, which way you express in it as well. very much the way that we have. I think we've, we've been changing musically a little bit. We've been changing. καλά να μεταφραστεί κιόλα γιατί όλη αυτή η συζήτηση βγαίνει και στον αέρα. Δηλαδή, μα μας φαίνεται εντάξει καψινό, αλλά κάποιο κόσμο που δεν καταλαβαίνει περιμένει. Ναι, ρε Γιώργο, εντάξει. Λοιπόν, ε, ε, ήταν η ερώτηση αυτή, ήταν λίγο περίεργη, εντάξει, τα παιδιά δεν καταλάβανα ακριβώς. Πάντως γενικά συμφώνησα ότι εντάξει, ξεκινώντα ένα συγκρότημα, λε εντάξει, θα κάνουμε ένα group, θα περνάμε ωραία, θα παίζουμε κτλ. σω να θέλουμε να κάνουμε και μερικά περισσότερα πράγματα. Και φυσικά βγαίνουν διάφορα προβλήματα στον αέρα. Ένα από αυτά τα προβλήματα το οποίο του καίει, ξέρω εγώ, λιγουλάκι από ό,τι κατάλαβα, ήταν Φερρυπίν τώρα σε αυτή την περίοδο στη Γερμανία, είδαν του δίσκου του σε αρκετά, όχι έτσι εναλλακτικά, σε κλασικά δισκάδια δηλαδή με πάρα πολύ υψηλέ τιμέ. Και αυτό το πράγμα του ενόχλησε πολύ γιατί όπω δήλωσαν και πριν, θέλουν η μουσική τους να είναι αρκετά φθηνή, γιατί πιστεύουν ότι όλο το κύκλωμα της μουσικής είναι λίγο αρρωστημένο και είναι πολύ έτσι, υψηλών τιμών για το μέσο ακροατή και για τα λεφτά πρέπει να διαθέσει για συναυλίες και δίσκους και ε, πιστεύουμε ότι το πρόβλημα δημιουργείται από όλους αυτούς τους μεσάζοντες, τους διανομής, προμότερες κτλ οι οποίοι θεωρούν ότι είναι τόσο σπουδαία η θέση του σαν μεσάζοντες ώστε παίρνουν και κάποια λεφτά με αποτέλεσμα η, οι δίσχυα σμά ξεκινάνε από 7 κατοστάρια για να φτάνουν στι 1700 όταν καταλήγουν στον ακροατή. Ε, και αρχίζουν και σκέφτονται πολύ σοβαρά πια να κάνουν ε, αυτό το πράγμα που έκαναν οι κράσοι και όλα τα κρασορικά συγκροτήματα παλιά που βάζανε μια ετικέτα πάνω, μην πληρώσετε παραπάνω από ας πούμε φερπίν 8 κατοστάρια, κάτι τέτοιο. Α, ήθελα να πω και κάτι το οποίο ίσως είναι λίγο άσχετο με αυτό που έλεγες πριν, αλλά ε, το όνομα σημαίνει, Stand the Terror, σημαίνει κλειστές πόρτες και για την ακρίβεια και κλεισμένων των θυρών για όποιον ακούει τη ε, συνέντευξη και δεν κατέχει τα νορβηγικά. Στη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον δεύτερο δίσκο αυτή την φορά, το οποίο κάθε φορά δυσκολεύομαι πολύ να το διαβάσω από εδώ πέρα. Θα κάνω ακόμα μια επιχείρηση. Άμα το βγάζω καλά, πρέπει να λέει Preußer Masten. Can you pronounce it? No, I couldn't hear it. <laughs> Uh, Preußer Machine. Should we tell what that's about? Ναι, αυτό. Uh, Preußermaschen, it's, uh, well, it's kind of uh, double meaning, you know, because it's one uh, girl in Norway who used to be like uh, the alternative music and stuff like that, then she has become really commercial after a while. And this is this song is about, and also the, the Preußer Mar- March. It's also Preußer. It's like uh, when uh, in Germany, uh, like earlier days, they were marching the same way. So this is about all these Norwegian musicians who started up in the late 70s being alternative and it started in a basement and everything was free and stuff like that. But as soon as they got a record contract or anything like that, they were marching together with the pop mafia or <laughs> whatever you would call it and become disco and commercial. So this song is about that. Λοιπόν, ε, αυτό το κομμάτι μιλάει κυρίω, έχει διπλή σημασία. Το ένα είναι για μια φίλη που ξέρανε ξέρω εγώ, από, τη, από τη χώρα του, η οποία ήταν ανακατεμένη με την αναλλακτική μουσική κτλ. Και, και μετά την είδε κάπω αλλιώ. Και επίση γενικά μιλάει για όλα αυτά τα group τα οποία ξεκίνησαν παίζοντα έτσι πάνω και εναλλακτική μουσική σε υπόγεια με φθηνά εισιτήρια κτλ. Και, ε, και τώρα βαδίζουν προ το δρόμο τη επιτυχία μαζί με όλο το, αυτό το μουσικό παραοικονομικό κόσμο Κοντά σα λοιπόν είναι τα κουρέια από το ραδιο τοπία 214-272 το τηλέφωνο για όποιον θέλει να επικοινωνήσει. ¡Ay, τελείωσε κι αυτό. Ε, συνεχίζουμε εμείς εδώ πέρα. Ε, η επόμενη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω ήταν, ε, αν και τις περισσότερες φορές την ε, κάνω στην πολλά γκρουπ που, έχει, που, δίνουν συνέντευξη ή συζήτηση εδώ πέρα, αλλά ωστόσο τα γεγονότα εξακολουθούν να αποδεικνύουν ότι κάπου είναι οι Ε, ας να αρχίσω έτσι κάπως πιο απαλά. Ε, ποια η άποψή σας γενικά, ξέρω εγώ, πώς είδατε τον κόσμο, τα μέρη εδώ πέρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, όσο παίξατε, ποιες εντυπώσεις σας και σαν αποκορύφωση και τέλος ερώτησης, ε, τι έχουν να πούνε οι ίδιοι για αυτά που συνέβηκαν χθες στη συναυλία και αν παρόλα αυτά, ξέρω εγώ, τους άρεσε η δικιά τους κοινική παρουσία ή κάποιος άλλος κόσμος από εδώ πέρα. Αυτό. Yorgos says that uh, it's a question. We will start smooth, like uh, what are your impressions from your gigs in Athens and Thessaloniki, and it goes stronger in the end. What do you think about what happened yesterday in the gig, and if uh, uh what happened um, you, made you feel bad while playing, and what was your general impression about yesterday's gig? Yeah, because I mean it's really irritating, and it, you get really angry because if that been in Oslo, they've been like beaten up because I mean, 500 drachmas is nothing. I mean, those people are smoking and drinking all the time, so they have money to spend on that. And it's, maybe, maybe it's a concert and a band is playing, so you can pay for see that band. It's, it's nothing. It nearly costs nothing. And you should explain what happened. Yeah. <laughs> uh, I, I will explain what happened. ε, τελικά αυτό που συνέβη, γιατί λίγος κόσμος ήταν στην αυλία, οπότε αν υποθέσουμε ότι μας ακούνε περισσότερα αυτή τη στιγμή δεν θα ξέρουν τι συνέβη. Ε, αυτό που συνέβη ήταν ότι θέλανε ως συνήθως κάποια άτομα να βγουν με τζάμπα. Εν τω μεταξύ, επειδή και η συναυλία είχε γίνει μέσα στη μέση του Πάσχα, ο κόσμος λείπει, ο κόσμος τέλος πάντων το κοινό ήταν πάρα πολύ λίγο. Και τα παιδιά που ήταν στην πόρτα τέλος πάντων ε, είχαν αποφασίσει να είναι αρκετά αυστηροί με τους ε, οποιουσδήποτε θέλουν να μπουν τζάμπα ή τέλο πάντων να μπουν αφού θα έχει αρχίσει το γκρουπ να παίζει κλπ. Και έτσι ξεκίνησε ένας ε, καυγάς ο οποίος ε, κράτησε μία ώρα και καθυστέρησε τη συναυλία πάρα πολύ. Ε, ε έπεσε το σχετικό ξύλο, διάφοροι φωνάζανε, δουλειάζανε από τους μεν και από τους δε. Ε, αποτέλεσμα ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν μέσα στη συναυλία. Εγώ έχω πολλές αντιρρήσεις γι' αυτό και σίγουρα και κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Τέλος πάντων, να μην μακρηγορούμε. Αυτά ήταν αυτά που συνέβησαν χθες. Yeah, I'm through with <laughs> explaining what happened yesterday. And uh, well, I think Berger mostly said what's what's about to say about those things. I mean, like we're trying to. It's the same situation all over, you know. Like it's people who are trying hard to put up something alternative, as I said before, and uh, when people doesn't respect that, I mean, it's so cheap and it's so easy to to get in, and it costs them actually nothing. and uh, to keep these things going. Believe it or not, but we need the money for it, you know. So I mean, like, uh, if they don't respect it, so just okay, don't be there, you know. Because I mean, uh, it's other people who are interested to listening to the music and to get bands moving. We can't we can't go for free like, and bands can't. And uh, but still, it's uh, cheap the way we do it. It's the cheapest way we can do it. So yeah, and uh, the truth is that uh, in Greece, uh, and especially in Thessaloniki, nobody goes and tries to smash one of these, you know, gigs or anything. These uh, big bands that uh, are, uh, you know, they ask for lots of money and they come there because they know that uh, we don't have these people in the door, you know, <laughs> to guard, and it's just us, you know, and they do it where they can do it, and this is the worst because that's the, you know, the most strong place to do it. Ε, λέω ότι τελικά βλέπουμε ότι σε συναυλίες που είναι πανάκριβες, ας πούμε, τρέχουν να πληρώσουν το εισιτήριο και δεν... Ε, πολύ σπάνια προσπαθούν να τις χαλάσουν, τέλος πάντων να βιάσουν τα πράγματα για να πετύχουν αυτό που θέλουν, δηλαδή να βγουν τσάμπα ή οτιδήποτε άλλο. Ε, και είναι πραγματικά πολύ, πολύ άδικο να το κάνουν εκεί που τελικά τους παίρνει γιατί, και απλούστατα ίσως τους παίρνει εκεί γιατί οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις συναυλίες δεν θέλουν να, να κρατήσουν μια τακτική δαβατζίδων στη συναυλία, ε, να μεταφράσουμε αυτά που είπανε. Είπαν ότι είναι, ο Μπέριβ ότι είναι εξοργιστικό να βλέπεις να γίνεται αυτό το πράγμα γιατί 500 ε, δραχμές ας πούμε που κοστίζει μια συναυλία είναι τίποτα και όταν ο άλλος έχει να καπνίσει και να πιει και να πάρει και μπύρες μπορεί να βρει και 500 δραχμές ε, για να πει και ο γιος συμπλήρωσε ότι δεν μπορεί να το κάνει χωρί καθόλου λεφτά. Είναι πολύ μεγάλο ο κόπο. Υπάρχουν κάποια έξοδα που δεν μπορούν να αποφευχθούν. Και είναι τα λιγότερα ε, δυνατά λεφτά αυτά που κοστίζει μια συναυλία για να καλυφθούν τα τελείω αναγκαία έξοδα. Γιατί αν μπορούσαν να κάνουν κάποιες, μια περιοδία τσάμπα, θα την κάναν, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να, πάρουν μερικά λεφτά ξέχασα να πω κάτι. Ε, και επίση να παρατηρήσω ότι εντάξει, αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό ή ειδικά Θεσσαλονίκιο φαινόμενο. Δηλαδή τέτοια πράγματα γίνονται παντού και η γνώμη μου είναι ότι πάντα ας πούμε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν κανένα σεβασμό σε κάποιε δημιουργικέ προσπάθειε κάποιων άλλων και έρχονται πάντα να χαλάσουν, ξέρω εγώ, όλε τι καλέ προσπάθειε. Ε, μα συγχωρείτε αν γίνονται κάποια λάθη στι μεταφράσει τέλο πάντων. και <laughs> ξεχνάμε πράγματα. Um, and the, the general, <laughs> no, no, it wasn't the next question actually, it was the previous one about how gen- you saw generally the Greek scene, not the Greek scene, the, the whole thing in Greece about gigs and stuff. Yeah, it's good. The concert in Aten was, was really good. And also here in Thessaloniki, in the end, I mean, like after, because we felt quite Return to angry the Greeks. in the start, but I think it's good. Ε, είναι ευχαριστημένη και στην Αθήνα η συναυλία ήταν καλή και εδώ αφού τέλος πάντων ξεπεράστηκε ο εκνευρισμός ε, και ο θυμός του στην αρχή κατέληξε να γίνει μια καλή συναυλία. Ε, να πω έτσι για να κλείσω και κάτι την όλη ερώτηση η πλάκα είναι ότι όπως είπανε και πριν οι στεκτεντόρα εδώ πέρα οι στίχοι τους μιλάνε περισσότερο ε, για τις ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ τους και δεν μιλάνε καθόλου περί βίας και τέτοια πράγματα και ότι και χθε έγινε ακριβώς ότι γίνεται σε κάθε συναυλία, δηλαδή ο κόσμος δεν έδινε σημασία ε, για το group ε, το τι έλεγε, απλά ήθελε να το χρησιμοποιήσει μόνο και μόνο ε, για να χορέψει, να χτυπηθεί λίγο πιο πέρα, λίγο πιο δίπλα Ίσως θέλουν να πούνε πως οι ίδιοι αισθάνονται όταν βλέπουν να γίνονται κάτι τέτοιο, κάτι τέτοια πράγματα στις συναυλίες τους. Uh, Joe says that uh, actually you said that your lyrics are about relations, especially you know between people, between our closest you know friends or the scene or everything, and that he noticed that uh, yesterday you know happened what actually happens in every gig here or in Athens or maybe everywhere. You know that people They didn't pay attention to the lyrics, and you know they just found the gig as an excuse, you know, to fight violently, you know, and let our aggression come out. And what do you think about it? Okay, it's different ways to get aggression out. I mean, like, uh, why should we get get out aggression within? When it's actually without, we should let the aggression and the violence go. Like, because I mean, like, it's so many fucking horrible things going on that you really could fight and use your power on instead of using that meanness power on each other. It's like uh, when people are fighting within, it's the best way for uh, the actual enemy to get you. It's split and rule, you know. And this is what we're doing. It's, these things are like uh, destroying the society from within, and like. I mean, like everybody else, the cops and government and stuff like that must just stand and laugh, so laugh of us, you know, because fucking hell, it's so fucking easy for them. Ε, ε, για αυτά τα πράγματα νομίζω έχουν μια, μια γνώμη, όλοι μπορούν να την καταλάβουν. Ξέρω εγώ ότι του φαίνεται πολύ ηλίθια όλα αυτά που γίνονται, όλη αυτή η βία βγαίνει στι συναυλίε, ότι υπάρχουν πολύ καλύτεροι τρόποι για να βγάζει αυτή την ενεργητικότητα και το θυμό για την αγανάκτηση που έχει από το να χορεύει βία για να σκοτώνει του διπλανού σου. Και παρατήρησαν ότι αν ήταν δίπλα κάποιοι κοινοί μα εχθροί, α πούμε, κάποιοι από την αστυνομία, ας πούμε, από όλου αυτού του οποίου θέλουμε να λέμε ότι εναντιονόμασταν, θα γελάγαν αρκετά βλέποντα ότι αντί να κάνουμε κάτι άλλο, πραγματοποιούμε το διέρη και βασίλευε και πλακωνόμαστε μεταξύ μα. Ε, θέλουν οι ίδιοι να παρουσιάσουν το επόμενο τραγούδι, το οποίο το έχω σε δύο διαφορετικέ εκτελέσει για να μην τα χαλάσω στο πάλι, το βάλω και από τι δύο να πούνε και κάτι για το. Είναι. Μισό λεπτό να βρούμε το δίσκο. Ε, So if you have something to say about uh, this song, the song of our wonderful world, we're gonna listen from the both. Yeah. Okay. No, it's yeah, it's an old song. It's the first song that was made when I I joined the band, and it's it's about this. Translated to English, it will be about a wonderful world, but meaning in the lyric is it's a bad world we live in with hunger and and shit. Yeah. <laughs> okay, λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ παλιό κομμάτι των Mustang Ήταν το πρώτο κομμάτι που βγάλαν όταν μπήκε ο Μπέρα στο group. Και η μετάφρασή του σημαίνει για την ακρίβεια ένα τραγούδι για τον υπέροχο κόσμο μας, αλλά οι στίχοι μιλάνε ε, για τον άσχημο κόσμο όσο υπάρχει πείνα, αδικία, απανθρωπισμός κτλ. Ε, να δώσω για τελευταία φορά το τηλέφωνο είναι 214-272. folde Jeg tenker det er synd Jeg spiser det dele til min organ Lugt på min menneske I hvor du dyndelige verden Sitten lukken celle Og du seg slengt inn For aldri slippe ut av flott Av hverdagen Til alt for mange mennesker I vår udyndelige verden året og tenker noen synd, og spiser fremdeles et mirakel. κοντά σας τα κουρέια, Η εκπομπή φτάνει σε λίγο στο τέλος εδώ πέρα από το ράδιο Ουτοπία. Ε, να αρχίσουμε να αποχαιρετούμε σιγά σιγά και τους τεκτεντόρερ. Ε, να πω ποια είναι τα σχέδιά σας ε, για το μέλλον, γενικά ξέρω εγώ, ή δισκογραφικά ή για τουρνέ, εσείς ξέρετε. Και άμα στο μέλλον θέλετε να ξαναεπισκεφτείτε ε, εδώ πέρα, γενικά. Ναι, όλα αυτά. Uh, so the last question is uh, about your plans for the future, and uh, of course you can say whatever you <laughs> want. and uh, if you are planning to visit us again. Yeah, we would like to visit Greece again because it's been really nice there, and the people who arranged the concert both in Athens and Thessaloniki are really nice. Like it a lot. Thank you. <laughs> And for the future, yeah, I think we're going to record a mini LP or maybe an LP uh, in tour, maybe in Norway. Yeah, <laughs> Norwegian uh, village tour. <laughs> it's yeah, good that there is seen uh, in these small towns. I mean, Greece is so so big in population, and still it's only in Athens and Thessaloniki that something yeah. happens. But this this is in Norway. This is things that happened lately. It's like uh, the hardcore scene and uh, the political scene is growing. I think very much of the inspiration from Blitz. <laughs> but it's good. It's happening something, and uh, and uh, that's good. So we're going to try to have some concerts around on the countryside of Norway. Yeah, and record an LP. Yeah. Ε, σκέφτονται να κάνουν μια περιοδία στην Νορβηγία. Ε, ναι, θα ήθελα να ξανάρθουν στην Ελλάδα γιατί περάσανε πολύ καλά. Είναι πολύ ευχαριστημένοι γενικά και από τι συναντήσει και από την παραμονή του εδώ γενικότερα. Ε, τώρα σχετικά με δισκογραφική δουλειά σκέφτονται να κάνουν ένα mini LP ή ένα LP ε, κάποια στιγμή. Ε, αυτά. Ε, so, we gotta say goodbye to everybody. Yeah, bye bye. Bye bye, bye. both of you. <laughs> Ε, εκπομπή θα συνεχιστεί για 10 λεπτά με μερικά γκρουπ από την Ορβηγία. Στην αρχή είναι η Τάτα Μοργάνα, στο τραγούδι Baker Μπέρν. Μπέκερ Μπέρν. Baker ναι.